بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ولا نصدق قاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة نندلينا درس يا عقيدة الطحوية عليه إن شاء الله اثنين ماليزية katika nukta nambari 99 aposema wanuminu bima jaa من karamatihim wasaha an ithiqati min riwayatihim na tunaamini yale yaliyokuja katika makarama yao na yaliyosihi kutoka kwa watu madhubuti katika riwaya zao ونؤمن بما جاء من كراماتهم na tunaamini kwa yale yaliyokuja katika makarama yao makarama ya nani aulia Allah mawali wa Allah maulama wajawema waliotangulia tunaamini yale yaliyokuja katika makarama yao wasaha ani thiqati min riwayatihim na vile vilivyosihi kutoka kwa watu wa kweli watu madhubuti katika riwaya zao ukisema alkaramat makarama hiya ma yujrihi llahu lissalihin min khawariki aladat ni yale mambo ambayo Allah anawapitisha kwa watu wema katika mambo ambayo hayajazoeleka yanayokwenda kinyume na mazoea ya watu Allah akayafanyisha yakatokea mambo hayo kwa watu wema anasema Sheikh Al-Albani laqad ahsana al-muallif sun'an bi taqyid dhalika bima sahha min من riwayat amefanya uzuri mtunzi hapa kwa kufungamanisha katika hayo makarama yale yaliyosiki tu katika riwaya wadhālika li'anna an-nāsa bi khaṣatin muta'akhirīna minhum قد توسعوا في روايه الكرامات hilo kwa kuwa watu hasa hasa waliokuja mwisho wamekunjuka zaidi katika kutaja riwaya za makarama ila darajati annahum ra'aw biismiha albatil allati la yashukku fi butlaniha man laha adna dhurratun min aqlin mpaka wakafika katika daraja ya kuyataja mambo hayo ya batil yakasingiziwa kwamba haya ni katika karama za mawalii mambo ambayo hakuna shaka katika ubatili wake kwa mtu ambaye mwenye akili ndogo tu akajua kwamba haya ni mambo ambayo hayawezekani bali inna fiha ahyana ma huwa shirku al-akbar bali baadhi ya wakati kuna mambo ambayo ni shirki kubwa zaidi kuna mambo haya yalikuwa ni katika makarama ya wali soma katika vitabu ulichokiandika kuhusiana Abdul Qadir Jailani unaambiwa Abdul Qadir Jailani po katika tumbo la mama yake alikuwa akisema na watu alikuwa akiwatangazia watu habari za mwezi zilizoonekana miji ya mbali ilikuwa baba yake akitaka kumsalimia namsalimia baada ya anajua mpaka siku ya kufa kwake sasa ni katika mambo ya uongo ambayo mtu mwenye akili hawezi kayamini achilia mbali mtu mwenye imani yake na mwenye tauhidi ambayo ilikuwa sawa kwa hiyo itikadi ya ahli sunna kuamini kwamba kuna makarama kwamba wapo watu wema ambao Allah amewapitishia baadhi ya mambo kwa wao mambo ambayo yapo kinyume na ada lakini sio katika mlango wa kukunjua moja kwa moja ikawa kila kinachosemwa kinaaminiwa na haya tunapata ushahidi katika Qur'an Allah ametaja katika makarama ya watu wema akasema kullama dakhala alaiha zakaria almihraba wajada indaha rizqa alipokuwa akimlea zakaria zakaria maryam kila akipita kwake katika sehemu ya mbele ya kufanya ibada ile akikuta kwake kuna chakula qala ya maryam anna laki hadha anamuuliza ewe maryam kimetokea wapi cha chakula kwako wewe qalat huwa min indillah anasema hichi ni kutoka kwa Allah na wala hajaenda kupika wala hajaenda ku, kuhangaika bali ni kweli katika makarama ya Allah kumpatia chakula kile Maryam akawa na kila kwa hiyo haya mambo yapo ambayo Allah anayapitisha kwa watu wema wama warada fi haqi awliya arrahman huwa maqsurun ala ahli at-ta'a war-ridwan na aliyokuja katika haki ya mawalii wa Allah yanafupizika katika watu wa taa na watu walioridhiwa na Allah na watu wenye imani duna ma thabata min khawariq al-adat li ba'd awliya ash kinyume na yale yaliyothibiti katika mambo yenye kwenda kinyume na desturi kwa baadhi ya vipenzi vya mashaitani hasa masufi ambao wanadanganyana kwamba wao wana makarama mmoja anasema ilikuwa shekhe ametembea na wanafunzi wake wanakwenda kwenye dhikiri wakati wanarudi gari ikaisha mafuta na dereva alikuwa hajui basi shekhe akatoka akaambia wanafunzi tu waitikie amini anayoyasema shekhe akawa naomba maneno ambayo watu hawayasikii baada ya muda matenki ya gari yote akaja mafuta alafu wao wakatoka wanasema hizi ni katika makarama ya mawalii wetu nyie mawahabi hamna kitu kwa hiyo mawalii wetu walikuwa ni watu wema laiti wakiomba kitu hapo hapo kinajibiwa baadhi ya mashekhe walikuwa wakikata miti bila mapanga baadhi ya mashekhe walikuwa wakiswali adhuhuri Madina lasiri Misri magharibi Pakistan Isha waja kuswali Zanzibar haya mambo ya uongo tu wala sikuhuri wala sikudanganya na ukiona hivyo na mtu hayupo katika sunna ujue hao ni mawalii wa sheitan na sheitani anawachezea قال ونؤمن بأشراط الساعة نتناميني ألامة زكيامة من خروج الدجال كما بلك توكا مسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام نقترمك وعيسى بن مريم كتك ألامة زكيامة من السماء فانبنغوني ونؤمن بطلوع الشمس نتناميني وشموزة ويوى من مغربها يوى اللي كانت وشموزة وتوكا مغرب أنباكو نسيم يقزمية وخروج دابة الأرض na kutoka yule mnyama mkubwa wa ardhini kutoka mnyama mkubwa wa ardhini ambaye atakayekuja kuwasemeza watu kutoka min maudhiha katika sehemu yake aliposema wa nu'minu bi ashrati saa tunaamini ashrati saa ashrati kwa maana alalama na tunaamini sisi alama za kiyama tunaamini alama za kiyama walalama ana sharti ni alama من خروج الدجال كما كلكتوك مسيح الدجال ونؤمن بأن للساعة علامات تظهر anasema shekhe sharih rahimahullah na tunaamini kwamba kiama kina alama ambazo zinadhihiri fatadullu ala qurbi qiyami saa alama hizo zinajulisha juu ya ukaribu wa kisimamo cha kiama wa hadhihi alamat kad dhakaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na alama hizi zote amezitajia mtume katika hadithi ambayo ni mashuhur katika haki ya kiyama akasema innaha lan taquma hatta wa ashra ayati hakitosimama kiyama mpaka muone alama kumi fadhakara dajjal dabba mtume katika hayo akataja kudhihiri kwa masihi dajjal na mnyama wa tului shamsi min magharibiha najua kuchomoza kutoka magharibi yake wa nuzuli Isa na kuteremka kwa Isa hadithi ndefu inaendelea na hizi alama zinazotajwa hiya alalamatul kubra wanasema asharatu saati lkubra ni zile alama kubwa kubwa yani kutokezea kwa hizo ndio kiama kishaingia zikitokea hizo tu hata toba ya mtu haikubaliki tuluu shamsi min magharibiha kwa hiyo hizi ni alama kubwa za kiama na zipo alama dogo dogo ambazo nyingine ishaanza kudhihiri miongoni mwa alama za kiama kwa hiyo si tunaamini kwamba kuna alama ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam amezitaja kama ni alama za kuashiria kutangulia na kufika kiyama katika hizo ni kisa cha almasihi ad-dajjal masihi wa uongo atakayekuja na ameitwa ad-dajjal kwa sababu ad-dajjal maana yake ni kadhab mtu ambaye atakayekuwa ni uongo na atakayejifananisha na masihi ambaye masihi wa kweli ni Isa alayhi salam na huyu katika mitihani ambayo Allah atakawatahini waja kwayo ni kumpa nguvu kumpa nguvu ya kuweza kuitembea dunia yote isipokuwa miji miwili maka na Madina hatuweza kuingia na kumpa nguvu ya kuweza kuwatahini watu itakuwa katika mikono yake miwili kuna pepo na moto mtume anasema pepo yake ndo moto na moto yake ndo pepo akimwona watu atakuwa anawajaribu mimi ni nani kisema Allah anakupa katika ile pepo yake na kinyume chake katika ule moto wake na mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhimiza kujitahadharisha na kujiepusha kumwomba Allah kujiepusha na huyu masihi dajjal mpaka ndani ya sala kila siku mtu anaposali aombe Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al wa min fitnati almahya mahya wal mamat min fitnati al-masih dajjal na akasisitiza mtu ili aweze kuepushwa na huyu kusoma aya kumi za mwanzo za suratu al-kahf kuzisoma aya kumi za mwanzo za suratu al-kahf lakini ni mtu ambaye atakayekuwa shari na fitna kubwa kwa walimwengu na wafuasi wake wingi watakuwa ni mayahudi kadhalika watoto na wanawake wanawake ndio watakuwa wafuasi wake wingi ambao watakuja kumfata na atawatoa watu katika njia iliyokuwa sawa na kuwapeleka katika njia njia ya batil na baadhi ya wanaharakati kwa ujinga wao wao ukiwaambia masihi dajjal wanadhania kama ni mmarekani kwamba huyu mmarekani sasa hivi ndio masihi dajjal la tumeshasalama ametaja kabisa sifa zake atakuwa ni kiumbe atakayekuja katika dunia na jicho lake atakuwa ni moja tu jingine ni chongo na atakuja kutembea katika dunia nzima isipokuwa mji wa maka na Madina na atakuwa na wafuasi wengi kama wanawake na wengineo lakini ni kiumbe ambaye atakayekuja na akatusisitiza kujiepusha naye na kumwomba Allah tuhifadhi atapokuja katika dunia ndani ya sala kila tunaposali katika dua hiyo kadhalika tuluu ash-shams min maghribiha jua kuchomoza kutoka magharibi yake jua siku zote huwa linapofanya kazi yake ya kuzunguka linamwomba Allah idhni siku hiyo litaanza kuchomoza kutoka katika magharibi yake yani jua linapozama na hiyo ni ila alama kwamba kiama kimeingia na hapo toba ya mtu haitokubaliwa kadhalika nuzuli Isa ibn Maryam kuteremka kwa Isa ibn Maryam atakuja kuteremka na itikadi ya ahli sunna wal jamaa itikadi ya uislamu amatan wanaitakidi kwamba nabii Isa yupo hai Allah amempaisha mbinguni bal rafa'ahu Allah ilayhi wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wala hawakumuua wala hakumsulubu lakini walifananishwa naye mmoja katika wao ilifananishwa sura yake na nabii Isa alayhi salam kisha baada yake Allah akampaisha nabii Isa mbinguni na atateremka katika Babylon katika miji ya eh, Dimashki kwa kama sijakosea na atapokuja atahukumu kwa sheria za dini hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم alokuja nayo sheria za Uislamu ambayo alokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na hapo ndipo patapotokezea pambano baina ya Uislamu na Mayahudi na Manasara na atawaongoza watu na baadaye atakuja al-Mahdi ambaye atakayesali na akasali nyuma yake alhasil kutokea kwa hawa ni alama kubwa za kiyama na kwamba hapo kiama kishafika na katika wale ambao waliotaja mtume katika hadithini kuja kwa juju na majuju pia watakuja na watakuwa wanafanya ufisadi katika ardhi kwa hiyo miongoni mwa alama kubwa za kiama ni kuteremka kwa Isa ibni Maryam na kushangaza baadhi ya waislamu itikadi hii hawaamini baadhi ya waislamu kama hizbu tahrir hawakubali itikadi hii wanadai kutafuta khilafa wanasema khilafa ndio solution ya kila kitu lakini akakosa misingi ya kuitafuta kwa hiyo ni itikadi sahihi ambayo muislamu inatakana kuamini Allah anasema wa innahu la ilmu lisaa fala tamtarun biha na huyo Isa ni alama ya kiyama asimsitilie shaka Isa ni alama ya kiyama kuteremka kwake kudhihiri kwake Isa ni kuashiria kwamba kiyama muda wake umefika قال نسيم رحمه الله وخروج دابة الأرض من موضعها نكتوك منيام وأرضين كتك سيمياك كتوك منيام وأرضين سيمياك يعني الله تمتوى منيام أباتكي كويا تكلم الناس أتكي وسمي شوات أتكي وزنغمزي شوات نميام قمان يميام أتكويا تكوى أنا وسمي شوات منيام هوي هي نموجة كتك لما كومي مبزو متومي صلى الله عليه وسلم أمزيتاجا أمزيتاجا za kudhihiri na kukaribia kiyama au kuja kwa kiyama ni ambazo katika alama kubwa qala wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala sisi hatumsadikishi kahinan kahinan kuhani kuhani ni nani man yad'i ilma alghayb yule mwenye kudai kujua ghaib huyo ndo kuhani na mara nyingi kuhani anaambatana na mashaitani huwa na mashaitani wake ambao anayosema kwamba yeye ndo anampa hizo habari huyo anakuwa ni kuhani na al-arraf al-arraf al-munajjim mtu wa kutumia nyota nyota hii na nyota hii ikikutana basi kuna jambo kadha litatokezea au watu wakawa wanapewa habari juu ya nyota zao wewe unaomba nyota yako ya ng'ombe yule kule mwenzake nyota yake ya simba kwa wenyewe wawili hamuendani kwa inabidi wewe ubadilishe jina ukioa ili ndoa idumu msigombane kwa sababu gani ng'ombe na simba hawapatani hawezi kukaa pamoja kwa hiyo kuna watu wa tanjim yani watu wa kutumia manyota na haya itikadi ya ahli sunna ni kujitenga na watu hawa na kutoamini wala nusaddiqu kahinan wala hatumsadikishi kuhani wala arrafan wala mtu mwenye kujifanya anajua ghaib wala arrafan wala mtu ambaye anayejifanya anajua ghaibu منجم قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ولا يلي أنباي أنا يدعي كيتو نكو بنغانا كتاب والسنة وإجماع الأمة نإجماع يا أمة كما يلي بوانا لكوجا كسيما يني متومي متومي ومشو متومي إلياسا سيناني الفسيما لا نصدق كاهنا ولا عرافا وهم الذين يدعون علم الغيب هاوني ولي أنباو ونكو داي غيب walikhbar bilmughayabat bil-mughayyabat na wanatoa habari ya mambo ya ghaibu mtu anatoa habari kabisa katika mitandao au mass media ya kwamba mwaka huu kutatokezea jambo kubwa nchini Tanzania au moja katika viongozi wa siasa tafariki au kuna maafa makubwa yatatokezea upande fulani ikawa mtu anazungumza katika namna qatin wa jazmi ukata moja kwa moja huku ni kudai kujua ghaibu huku ni kudai kujua ghaibu na hili jambo ni jambo la haram na ni katika mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu siku moja Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala alipata habari kwamba kuna mtu katika watu anadai yeye anajua ghaibu. anadua anajua ghaibu. kwa hiyo katokezea hali ya shekhe kwenda kufanya munakasha naye kufanya jidali majibizano na mtu huyu huyu ilikuwaje unajua ghaibu? pakapangwa siku wakakutana shekhe kabla ya kuanza munakasha kuanza ule mjadala akamwambia bwana mimi nina sharti moja tu katika mjadala wetu na sharti moja ili tuende sambamba katika mjadala sharti langu ni moja yule bwana akamwambia haya nipe ile sharti lako sharti gani Sheikh bwana anamwambia wewe unajua ghaibu mbona hujalijua hili sharti mjadala umeisha wewe ulikuwa useme kwamba ile sharti lenyewe ni hili kwa sababu unajua ghaibu na ile sharti lipo kwangu mimi mjadala ukaisha pale pale hana anachokijua kwa sababu angekuwa anajua ghaibu angemwambia bwana hilo sharti lako ni hili nishalijua lakini hana anachokijua mtu anakwambia kwamba wewe utafikwa na kitu fulani yeye hajui siku gani ya kufa sasa ghaibu gani anayojua ni katika mambo ya makuhani hakuna anayojua ghaibu hiyo Allah anasema wama tadri nafsum madha taksibu ghadan nafsi haijui kitu gani itachoma kesho qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sema hakuna anayejua katika wale ambao wako mbinguni na ardhini hakuna anojua ghaibu isipokuwa Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad atakayemwendea arraf au kahinan akamsadikisha katika yale ambayo anayoyasema mtu huyu atakuwa amekufuru aliyoteremshiwa nayo Muhammad amekufuru Qur'an maana yake ni kafir atakamwendea mganga atakamwendea kuhani akaambia wewe pete zako za dhahabu zimeibua sehemu fulani nenda kazitafute alafu akamsadikisha akaenda kuzitafuta mtu huyu katoka katika uislamu وهكذا كل من من ادعى شيئا يخالف كتاب الله كتاب الله وسنه رسول الله na hivi hivi pia hukumu kwa kila yule ambaye atakayepinga chochote katika yale ambayo eh atakayedai chochote katika mambo yenye kupingana na kitabu cha Allah na sunna za mtume na ijma'i ya umma fa inna narudduhu alayhi wala naqbaluhu kaina man kana sisi tutamrejeshea kauli yake wala hatuikubali yoyote awe atakavyokuwa قال نسيم شيخي ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا نسيت نونا جماعة وتكسنيكا وقا pamoja ni jambo la haki na jambo lilokuwa sawa walfurqa na watu kutengana kufarikiana zaighan ni upotevu wa adhab na ni adhab wa dinu llahi fil ardi was samai wahidun na dini ya allah ardhini na mbinguni ni moja wa huwa dinul islam na ndio dini ya uislam qala allah ta'ala allah amesema inna ad-dina 'inda allah al-islam hakika dini mbele ya allah ni uislam wa qala ta'ala wa raditu lakum al-islam dina na nikaridhia uislam kwenu nyinyi uwe ndio dini aliposema wanara aljamaa na sisi tunaona jamaa jamaa jamaa anakusudia anakusudia hiya ma kana alayhi rasulullah sallam wa ashabihi ni ile hali ni ile namna ambayo alikuwa nayo mtume na masahaba wake ile ndo jamaa na hiyo ndo firqatun najia pote lilookoka mtume ametaja katika yale yatakayojiri katika umma huu ni watu kufarikiana mapote 73 na akaashiria kwamba 72 yote yataangamia isipokuwa moja ambayo ni firqatun najia ni lipi wale ambao watakokuwa kama alivyokuwa mtume na masahaba wake ridwanullahi alaihim kwa hiyo aliposema wanara aljamaa aljamaa hiya alhaq والصواب والطريق المستقيم وهي الفرقة الناجية جماعة ni haki na kusibu na njia iliyonyoka na firqa iliyookoka na hiyo ni ile ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wama adaha min firaqi dhalal na kinyume cha utaratibu mtu ambao akiufata alokuwa nao mtume na masahaba wake akafuata njia nyingine isiyokuwa ya mtume na masahaba wake basi yote hayo ni katika mapote ya upotevu fazaihun wa dhalal eh upotevu na yani kupotea dhalal zaihun kuteleza kwenda katika njia kombo na kupotea wa mailun anil haqi na mtu kuiacha haki wa adhabun fi dunya wal akhirah na mtu kuwa katika mapote hayo yasiyokuwa kama vile alivyokuwa mtume na masahaba wake wakawa katika mapote hayo hii ni adhabu katika dunia na akhira Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u na kwamba hii ndio njia yangu iliyokuwa imenyoka basi fuateni wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wala msivifate vijia vidogo vidogo vingine vitakutenganisheni na njia yake kwa njia Allah azza wa jalla ni moja tariqu wahid ipi ile ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ridwanullahi alaihim hawa ndo ambao waliohifadhiwa kwa ujumla wa kuingia katika makosa hawa ndo ambao Allah aliwaridhia hawa ndo ambao Qur'ani imeteremka wakatekeleza na Allah akashuhudia juu ya utekelezaji wao na akawaridhia katika vile ambavyo alikuwa akifanya kwa hiyo walimwengu wakitaka kufanikiwa lazima warejee katika ule utaratibu na njia waliokuwa nayo hawa qala wa nara aljamaata haqqan wa sawaba na tunaona jamaa ni haki na jambo la usawa walfurqa na kutengana zayghun zayghan na tunaona jambo la kutengana ni upotevu wa adhaban na ni adhab qala wa dinullahi fil ardi was samai wahidun na dini ya Allah ardhini na mbinguni ni moja tu dini ya Allah mbinguni na ardhini ni moja Allah anasema inna dina inda Allahi alislam hakika dini mbele ya Allah ni uislam qala na akasema tena waraditu lakum alislam dina na Allah karidhia kwa nyinyi Uislamu uwe ndo dini kwa hiyo huwa ad-dinu al-haq alladhi ba'atha Allah bihi jami'a rusulihi hiyo ndo dini ya haki ambayo Allah kawatuma nayo mitume wake wote mitume wake wote wa huwa an la yu'bada illa Allah nayo ni kwamba asiabudiwe isipokuwa Allah peke yake wa yu'bada bima shara na abudiwe kwa kile alichokiwekea sheria fama min rasulin illa waqad ursila bil islam hakuna mtume yote usipokuwa ametumwa kwenda kuufikisha uislamu qala abna'u yaqub alayhi salam wa nahnu lahu muslimun watoto yaqub ambao ni asbat wakamwambia baba yao na sisi ni waislamu qala musa ya qaumi in kuntum amantum billah فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى akamwambia watu wake iko nyinyi kweli mmemwamini Allah eh wasitegemeeni yeye iko nyinyi ni waislamu in kuntum muslimin kadhalika Balqis akasema wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin nimejisalimisha pamoja na Suleiman kwa Mola walimwengu kadhalika wakasema watu wa Isa amanna billahi washhad bi anna muslimun sisi tumemwamini Allah na shahudia ewe Isa kwamba sisi ni waislamu kwa hiyo dini ya uislamu ndio dini ya haki sio kwamba ni dini kama dini nyingine kama baadhi ya watu wanavyodhani kwamba hizi dini zote ni sawa tu wewe ukifuata ukristo ukifuata uyahudi ukifuata upagani ni dini sawa tu la dini ya haki ni dini moja na dini nyingine zote ni dini za batil na watu wake wakifa katika dini hizo ni watu wa motoni innal ladhina eh, matu wa hum kufaru ulaika la'natullah wal malaikat wan nas ajma'in kwa wale ambao waliokufa waliokuwa ni makafari makufar hao juu yao kuna laana za Allah na watu wote kwa pamoja watakuwa wanawalani watakaa motoni Allah anasema khalidina fiha la yukhaffaf anhum al'adhab wala hum yunzarun au wala hum yunsarun watakaa milele katika moto atakayekufa nje ya Uislamu yoyote atakayekufa nje ya Uislamu mzazi wake awe ni Muislamu au watoto wake Waislamu yeye akafa nje ya Uislamu tu ni mtu wa motoni tena atakaa humo milele wala hatotoka katika moto huo kwa hiyo dini ya haki ni dini moja sio kwamba dini zote hizi ni, ni dini tu yani midamu nyinyi mnahubiri misikitini na wale wanahubiri kanisani nyote dini za mbinguni hizo hazina tabu la dini ya Uislamu na dini ya haki na dini nyingine zote ni dini za batil قال anasema rahimahullah ta'ala wa huwa baina al-ghuluwi wat-taqsir na dini hii ya Uislamu ipo baina ya kuchupa mpaka ghulu mtu kuchupa mpaka kukiuka kile kiwango alichowekewa wa taksir na kudogesha akawa hajafikia ile sehemu aliyotakiwa wa baina tashbih na baina kushabihisha kumshabihisha Allah katika sifa zake wa ta'til na kuzipinga ipo kati na kati wa baina aljabri walqadar na baina ya jabaria wenye kusema kwamba mwanadamu ni mwenye kuendeshwa si mwenye kufanya lolote yeye ni kama sufi ambayo inatembea katika upepo walqadar na qadaria wale ambao wenye kusema kwamba mwanadamu hana anachoingiliwa katika maamuzi yake anafanya takalo wa baina al-amni wal iyas na baina mtu kuwa matumaini na kukata tamaa wa huwa baina al-ghulu yani aliposema wa huwa yai dini wasat yani dini ya Kiislamu ni dini ya kati na kati dini ya Uislamu ni dini ya kati na kati kama Allah alivyosema ndani ya Qur'an wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata na hivyo hivyo tumekufanyeni nyinyi umma wa kati na kati kwa hiyo dini ya uislam ni wasata fil ibada kati na kati katika ibada baina alghuluwi wa taqsid baina kuchupa mpaka chupa mpaka manake mtu akawa anafanya ibada zaidi ya kile kilichotakiwa ikawa anaacha haki za nafsi yake haki za watu wake anaingia tu katika ibada mtume anasema fa'ati kulli dhi haqqin haqqa mpe kila mwenye haki haki yake na mtume sallallahu amekataza ghuluu bali Allah ndani ya Qur'an ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum enye ahlul kitab msifanye ghulu katika dini yenu ikawa mtu anafanya ibada kucha kutwa hana haki mkewe wala watoto wake wala nafsi yake wala kutafuta kipato chake wala kutafuta sehemu ya makazi yake yeye ni mtu wa ibada tu la dini ya Uislamu haipo katika sura hiyo eh na mtume sallallahu amesema halaka almutanatti'un wameangamia wale ambao wenye kutia uzito katika dini almutanatiun bimaana almutashaddidun fi ghairi makani tashdid wenye kutia ugumu katika sehemu ambayo haihitaji ugumu mtu yuko na ibada tu paka anaambiwa nyumbani hakuna kitu wewe unatoka basi acha chochote anamwachia mke wake 250 mwezi mzima alafu anamwambia Allah taleta sasa hii ni ghulu ambayo haipo katika Uislamu na sio katika taratibu za dini kadhalika aliposema wa baina tashbih na katika mlango wa sifa kuzi kuziamini sifa za Allah dini ya Uislamu ipo kati na kati baina tashbih baina kumshabihisha Allah kumshabihisha Allah wa ta'til na kupinga wa huwa wasatun fi babi sifat baina man shabbahu Allah na dini ya Uislamu ipo kati na kati baina ya sifa wale ambao wenye kumshabihisha Allah kuna watu wanamfanisha Allah Allah mkono wake kama mkono wa fulani Allah kuteremka kwake kama kuteremka kwa fulani Allah kucheka kwake kama kucheka kwa fulani ikawa namshabihisha Allah wa baina man attalu sifatihi wanafau maani maaniha wanafau maaniha na baina wale ambao wenye kuzikanusha sifa zake na kupinga maana yake kuna watu wanazipinga sifa za Allah moja kwa moja wanasema la Allah hana mkono Allah hana uso Allah hataonekana siku ya kiyama Allah hateremki wanapinga sifa za Allah moja kwa moja sasa dini ya Uislamu ipo kati na kati inashabi yani inathibitisha sifa ambazo zilizokuja ndani ya Qur'an na Sunna bila ya kumfananisha Allah na sifa za viumbe wake na pia bila kupinga sifa hizi kwa hiyo ipo kati na kati ipo kati na kati baina ya wale ambao wenye kumshabihisha Allah inathibitisha bila kumshabihisha Allah halafu pia inathibitisha wala haikanushi kama anavyofanya nani muattila ambao wenye kupinga sifa za Allah azza wa jalla qala wa baina aljabar walqadar na katika upande wa qadar na katika upande wa qadar wapo baina ya watu ambao nafau iradat al-insan wamekanusha matakwa ya mwanadamu hawa ni jabaria jabaria tumeona wao itikadi yao wanasema kwamba anna al-insana musayyar mwanadamu yeye anapelekeshwa tu akizini kazinishwa akilewa akaleweshwa akisali kasalishwa akiiba akaibishwa yani yeye hana maamuzi ya jambo lake lolote anataka kulifanya kwa hiyo wao wanataja mwanadamu kwa kumkosesha sifa gani sifa ya irada kwamba hana matakwa hana maamuzi analifanya basi Allah akamfanyisha hawa ni jabaria nao tumeona katika itikadi yao hiyo walikuwa nayo kwamba kumsingizia Allah dhulma insab eh intisab ila Allah dhulm kumnasibishia Allah dhulm kwa nini kwa sababu Allah ikiwa anamfanyisha mwanadamu matendo yote haya halafu anamuingiza motoni anakuwa kunukumdhulumu na hili jambo halipo kwa Allah azza wa jalla inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakin an-nas anfusahum yadhlimun wa baina man ja'ala al-insana khaliqan na pia ummahu upokati na kati baina ya wale ambao wenye kumfanya mwanadamu ni muumbaji li af'alihi wa matendo yake nani qadaria wenye kusema kwamba Allah hana nafasi katika matendo ya mwanadamu anachokifanya mwanadamu ni uumbaji wa matendo yake na matakwa yake wale jabaria wame wamesalabu al-insan al-irada wamempokonya mwanadamu uwezo kwamba hana anachokifanya isipokuwa anafanyisha hawa kadaria wakampokonya Allah uwezo wakampanao mwanadamu wakasema kila anachokifanya mwanadamu amekifanya kwa uwezo wake na yeye ndio muumbaji wa matendo yake tukaona kwamba itikadi hii si sahihi bali itikadi ya kati na kati kuamini kwamba Allah azza wa jalla baadhi ya mambo anamwelekesha mwanadamu hana uwezo wa kuyakataa bali Allah kashamkadiria iradhatun kauniya lakini kuna baadhi ya mambo Allah kampa uwezo kuchagua mwanadamu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura tumemuongoza yeye mwenyewe ima afate au akatae kwa hiyo kundi hili yani umma wa Kiislamu upo kati na kati baina ya hawa jabaria na baina ya hawa nani qadaria kwa hiyo kuna baadhi ya mambo mwanadamu maradhi tajiri maskini haya hana uwezo nayo mwanadamu kile ambacho Allah anachompa ndicho ambacho alichomkadiria na kuna baadhi ya mambo Allah kampa uwezo kuteua kusali kufunga haya ni mambo ambayo Allah akamtaka mwanadamu ayafanye kisha akampa uhuru baadaye aombe taufiki ya Allah amwafikishe katika kuyafanya qala wa baina wa wasatin baina al-amn min makri Allah wal ya'as min rahmati na aliposema wa baina al-amn wal ya'as na baina ya kujipa matumaini na kukata tamaa yani hii kutokana na adhabu ya Allah kuna baadhi ya watu ambao wanajipa matumaini moja kwa moja wao ni watu wa peponi yani hawana hofu kwa Allah kwa hiyo wanajipa uaminifu eh mimakrillah kutokana na adhabu ya Allah kutokana na adhabu ya Allah hao ni watu wa moto watu wa peponi na kuna ingine kuna al-iyas kukata tamaa yani mtu kishakata tamaa moja kwa moja yeye anajua ni mtu wa motoni eh au kwa wakati yatu tamaa haya ni makosa sasa itikadi sahihi ni kuwa kati na kati kujiaminisha kujipa matumaini kwa yale ambayo mtu anayafanya katika khairi na rehma za Allah eh kwamba Allah ni Karim Allah ni Rahim bila shaka atatuhurumia atatusamee madhambi yetu kujiaminisha lakini wakati huo huo anakuwa mtu ana hofu anakuwa mtu ana hofu katika yale ambayo Allah aliyomwandalia katika alioandalia makafiri na watu waovu katika adhabu zake na tukaona katika nukta hii wamepotea sufia ambao wao wapo katika janibul mahabba peke yake na amni kujipa matumaini tu kwamba sisi tunampenda Allah sisi hatuogopi moto wa Allah bali sisi tunafanya ibada kwa nini kwa sababu ya kutafuta kumpenda Allah na sio kwamba tunamwogopa tunamwogopa Allah bali Allah sisi tunakuabudu wewe ukituingiza peponi sawa ukituingiza motoni sawa lakini sisi tunakuabudu na kukupenda wewe katika dimbovu ambayo wako nayo Allah anasema fattaqun nar allati yaquduha an-nas walhijara ogopeni moto ambao kuni zake watu na, na mawe kwa lazima watu wagope vile ambavyo Allah alipotaka viogopewe katika viumbe wake au katika vitu alivyoviandaa ahli sunna aljamaa au islam upo katinakati baina ya al-amn wal-iyas na hizi zote tulizoziona katika itikadi ndio itikadi ya ahli sunna aljamaa kwamba ni poti la kati na kati baina ya mapoti yaliyopotea ahli sunna aljamaa ni firqatun wasatiyya baina firqati almubtadi'ati dhalla ni poti la kati na kati baina ya mapoti yaliyopotea ya watu wa bid'ah anasema shekhu kumalizia fahadha dinuna wa i'tiqaduna dhahiran wa batinan kwa hiyo hii ndiyo dini yetu na itikadi yetu ya wazi na yale yaliyofichikana wa nahnu buraa ila Allah min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu na sisi tuko mbali tumejitenga kwa Allah kwa kila yule ambaye mwenye kukhalifu yale ambayo tuliyoyataja na kuyabainisha fahadha dinuna basi hii ndio dini yetu wa i'tiqaduna na ndio itikadi yetu dhahiran wa batinan ikiwa wazi eh itikadi hiyo ya muonekano wa nje na ya batin ya ndani wa nahnu buraa'u ila Allah na sisi tumejitenga kuelekea kwa Allah min kulli man khalafa alladhi dhakarna kujiepusha na kila yule ambaye alienda kinyume na yale ambayo tuliyoyataja wabayyanahu na yale ambayo tuliyoyabainisha anakusudia shekhe yote ambayo aliyotangulia katika kutaja ni itikadi yetu ya dhahir ni ya batin na sio wale ambao yudhhiruna ghaira ma yubtinun sisi sio wale ambao wanadhihirisha kinyume na yale ambayo wanayaficha wanatabarra ila Allah na sisi tunajitenga kuelekea kwa Allah min kulli qawlin wa ahadin khalafa shay'an mimman saba kwa kila kauli ya mtu yote ambaye atakayepinga chochote katika yale ambayo tuliyataja kwa dalili na kuyabainisha kisha anasema rahimahullah alimamu tahawi kisha anasema wanasalu llaha taala an yuthabbitana ala liman tunamwomba allah atuthibitishe juu ya iman wayaktim lana bihi na atuhitimishe kwa hiyo iman wayasimana min alahwai lmukhtalifa na atuhifadhi kutokana na matamanio yenye kutofautiana na haki walarai lmutafariqa na fikra zenye kufarikisha walmadhahabi radiya na madhehebu mabaya مثل mithlu ولي mfano wale إن شاء الله والمعتزلة نمعتزلة والجهمية نجهمية والجبرية نجبرية والقدرية وغيرهم نقدرية نوينجينيو أنا سيما ونسأل الله نتنمومبا الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان أتثبتيش كتك إيمان ويختم لنا به نأتختمش وما نتبه مشميمة وإيمانهيو ويعصمنا من الأهواء ناتحفاظ كتكاننا متمنيه almukhtalifa yenye kutafautiana matamanio ambayo yanakupingana na haki mambo ya bid'a mambo ya mapote ambayo hayapo katika usawa wal ara'il mutafarriqa na rai zenye kufarikisha eh zenye kufarikiana zenye kufarikisha umma wa Kiislamu wal madhahibu radiyya radiyya bimaana al fasida na madhehebu ambayo ni ya ufisadi yani yaliokuwa hayapo katika usawa ya Shia na wengineo mithlu al mushabbiha mfano wenye kumshabihisha Allah والمعتزلة المعتزلة والجهمية الجهمية والجبرية الجبرية والقدرية وغيرهم من الذين كتك واليانباو خالفوا السنة والجماعة وليو وليو كنا في نيو من السنة والجماعة وحالفوا الضلالة نوقد كسانيا كتك وبوتيف وكا وكمباتيا وبوتيف ونحن منهم براء نسيسك وواو تكمبالي وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق na wao kwetu sisi ni dhullal ni watu waliopotea wa ardia na watu ambao waliokuwa katika uovu wabillahi alisma watawfik na kwa Allah peke yake ndio kuna jambo la kuhifadhiwa na kuafikishwa na haya muislamu itakana awe anamuomba sana Mola wake kwa sababu kama mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dini ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako kwa hiyo mtu muombe Allah taufiki ambakishe katika haki ili akifa afe juu ya hiyo haki wala sikengeuke na kumwomba Allah amhifadhi mja kutokana na shari na mabalaa yaliyoenea hasa katika jamii ambayo tuko nazo na madhehebu ya upotevu ambayo yapo katika shirki katika maasi katika bid'a na watu wakidhania yapo katika haki na uongofu kwa hiyo kumwomba mtu Mola wake usiku na mchana ampe mwisho mwema na muongoze katika njia ya haki ikiwa nabii Ibrahim aliomba Allah washinubni wa baniya an na'bud al-asnam niepushe mimi na vizazi vyangu kuabudia masanamu utashangaa nabii Ibrahim baba manabii anaomba aepushwa na vizazi vyake kuabudia masanamu vipi sisi kwa hizi fikra zilizoenea katika jamii mapote yaliyotapakaa ni mtu kwa Mola wake thabati Allah atufishe na atuongoze sisi na vizazi vyetu katika njia iliyonyoka kwa ajili hiyo tutakuwa tumemaliza kuisoma risala hii au matini hii ya aqida tahawiyya ambayo tumeianza katika muda wa nyuma tunamwomba Allah pale ambayo tuliposibu iwe ni kwa taufiki yake na baraka zake na kheri zake na tulipokosea katika kusoma mwanzo wa kitabu katikati yake mwisho yake ni kwa sababu ya sheitan na udhaifu wa nafsi zetu na hakuna mkamilifu isipokuwa Allah kwa muhimu mtu kufanya kazi kile tulichokisoma na kisha nakifanya murajaa nakipitia na kuwasaidia wengine kwa wale ambao wanayaweza subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika markaz imefungwa darasa zote zimefungwa watu wanaweza kwa hiyo namba